Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ։ Մայիսը տոների ամիս։ Քաղաքապետարանի կողմից քշվածները 2023 Քաղաքապետարանի համբերությունը չի հատել, պարզապես մայիսի 9-ն է մոտեցել։ Շինարարները գիշերային ժամերին ավտոճանապարհներ են կարկատում։ Որոշ քաղաքացիներ կկամենային, որ նրանք ոչ թե մայթերի փոսերն էլ լցնեին, այլ գիշերները չաշխատեին ու իրենց մուշ-մուշ քնելը չխանգարեին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասը Երատոնին ընթարաշ տոնականորեն զարդարվել է Ստեփանակերտը, նոր պաստառներ, դրոշակներ, Ստեփանակերտին աստիճանաբար հաղթահարում է ընկճվածությունը, պարտության դառնությունը թափ տալիս։ Խորհրդային ժողովուրդների հետ միասին մեր պապերն ու հայրերը մարտնչել են մեծ հայրենականի ռազմաճակատներում ջախջախելով ֆաշիստական Գերմանիային։ Մեր եղբայրներն ու հայրերն են անհնարինը հնարավոր դարձրել 1992 թվականի մայիսի 9-ին ազատագրելով հայոց հինավուրց Բերթակղակ Շուշին։ Այդ հաղթանակները հույս ու հավատ են ներշնչում, որ մենք իզորու ենք կռելու նոր հաղթանակներ, միայն թե միաբան լինենք։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հայրենական մեծ պատերազմում տարածախ թանակի Շուշիի ազատագրման պաշտպանության բանակի օրվա կապակցությամբ միջոցառումների ծրագիր է կազմել։ Կոնկրետ մայիսի 9-ին Շահումյանի անվան պուրակում հանդես կգա մշակույթի քաղաքային տան փողային նվագախումբը։ Մայիսի 11-ին նախատեսված է դպրոցական շարադրությունների 12-ին ասմունքի մրցույթ։ Թեման Արցախն է իսկ ահա 3 համար 1 դպրոցի մարզադաշտում սկսվել են մինի-ֆուտբոլի խաղերը։ Մրցանակային տեղերի համար պայքարում է 11 դպրոց։ 3 տեղի է ունեցել եւ ինտելեկտուալ խաղի եզրափակիչ փուլը։ Կազմակերպիչը մշակույթի եւ երիտասարդության պալատն է։ 11 դպրոցական թիմերից եզրափակիչ էր անցել 5-ը։ Հաղթող է ճանաչվել ֆիզմատ դպրոցի վարարական թիմը։ Արցախում հայրենական մեծ պատերազմի ոչ մի ոչ մասնակից չկա, ինձնից բացի։ Պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանների հանրապետական միության նախագահ Սերգեյ Բարսեղյանն է։ Մարտական գործողությունների մասնակից է, չգիտեմ, չուզեցա հարցնել։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Վերջ, վերստին պիտի անդրադառնամ Ծովակալ Իսակովի Արցանի շրջակայքում տիրող Բարցի թողի վիճակին։ Բարցի թողի շատ մեղմ է ասված, Պատերազմից հետո բացօթյա ապուրինի առևտուր անողները, այսպես ասած, գրավել են Արցանին պատկանող գոտին, անցորդին պատկանող ճանապարհը եւ գնացող եկողին առաջարկում են ուղակի գետնին դասավորված ապրանքը։ Քանիցս Ստեփանակերտի բուսաբանական այգի ընկերության աշխատողները թփեր են տանկել ծաղիկների սատիլներ տեղադրել արցանի շուրջ բոլորը։ Դիմացել են մինչև առևտրականների հերթական արշավանքը, որը չի ուշացել։ Բազմիցս քշել են այդտեղից, նորից են վերադարձել։ Նրանց ինչ միայն թե իրենց ապրանքը վաճառեն, որ գնորդին գravelու հարմար տեղի համար մեկը մյուսից գնորդ խլելու իրենց գզվրտոցով անցնող դարձողների նյարդերի հետ են խաղում, որ ոչ ոք պարտավոր չէ իրենց թողած աղբը հավաքել, այդ մարդկանց ամենևին չի հուզում։ Եթե քաղաքապետարանին էլ հուզում է, ապա վճռականությունը չի հերիքում։ Միջև պատերազմն էլ քաղաքապետարանին չէր հաջողում բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ արդյունավետ պայքարել։ Պատերազմից հետո քաղաքային իշխանությունը հանդուրժողաբար է վերաբերվում քաղաքի այս կամ այն անկյունում, այս կամ այն ծառի տակ, մայթե ուսանողներին, արևտուր անողներին, նկատի ունենալով ստեղծված սոցիալական դժվարկացությունը, բայց մինչև երբ Այդ նույն մարդիկ նկատի ունենում են, որ ընդհանուր առմամբ գնորդի սոցիալական վիճակն էլ մի բան չէ, որ պատերազմը նրա կողքով չի անցել, բոլորն են դուժել։ Երբեմն գներ են կրակում, որ գլուխը դառնես, փախչես։ Մոռացա։ Մեկ-մեկ քաղաքապետարանում տարակուսում են, թե ինչու մարդիկ գետնին դրված ապրանք են գնում։ Ամբողջ Ստեփանակերտուն մի շուկա է։ Մայրաքաղաքի ներքին մասում բնակվողը եւ ժամանակ եւ գումար պիտի ծախսի կենտրոնական շուկա հասնելու համար։ Եթե առավոտյան չգնաց, ապա ստիպված է լինելու գյուղացու արտադրած մթերքը գնել ոչ թե տիրոջից, այլ ճարպիկ վերավաճառողից։ Հաղթանակի հրապարակի մոտ գործող շուկան էլ անունով է շուկա։ Եթե պայմանները լավ լինեին, ապա ռևտուր անողները խույս չէին տա, գերադասելով ապրանքը դասա դասավորել ոչ թե վաճառասեղանին, այլ գետնին։ Գնորդն է մեղավոր, եթե գետնին դրված ապրանքը չգնի, ապա առևտուր անողը ստիպված կլինի շուկայում վաճառել իր ապրանքը։ Այսպես է մտածում քաղաքապետարանում։ Ասում են հակասանիտարի է, առողջությանը վնասակար գետնին դրված ապրանքը գնելը բայց տնտեսվարող սուբյեկտները եւս իրենց ապրանքը հանում արկղերը շարում են ընդհանուր օգտագործման տարածքում մայթերին հակասանիտարիա չէ նրանց դեմ եւս կարքին պայքարել չի հաջողվում։ Եթե պայմանները հավասար են, մանավանդ որ օրենքի խախտմամբ քաղաքապետարանը թույլատրում է տնտեսվարողին ապրանքը դուրս անել, բայց սահմանափակ հերավորությամբ ապա գնորդը ընտրության հնարավորություն չունի։ Նույն բանն է գնել գետնին դրված ապրանք, թե դրսում գետնին դրված արկղից ապրանք։ Նույն փոշին է, նույն աղտոտված օթը եւ այլը։ Բոլորովին չեմ արդարացնում մայթերին, պատերի տակ արևտուր անողներին, բայց նրանց լավ պայմաններ առաջարկեք։ Առաջարկվածը փոքր շուկան է, բավական ժամանակ է, ինչ վաճառասեղանների տանիքը փլվել է, սեփականատերը չի նորոգում։ Արցանի մոտից քշվածների մի մասին են հերիքում վաճառասեղանները, մյուսները քաղաքի այլ մասերում, այլ պատերի տակ, այլ ծառերի տակ, այլ մայթերի վրա շարունակում են ապրանք վաճառել։ Բացօթյա ապօրինի արևտուրն ինքնին խոտելի երևույթ է, բայց երբ դա անում են խորթային միության հերոսի արցանի մոտ, դատապարտելի է եւ ոչ մի սոցիալական վիճակ թողտվությունը չի արդարացնում։ Մենք մեր արժեքները չեն գնահատում, հերոսներին չեն վարանի ասել, կամահրում ենք շատ ազգեր ժողովուրդներ կերազեին Իսակովի պես զավակ ունենալ։ Մենք փոխանակ հպարտանալու, փոխանակ վրթովելու, զայրանալու, թե ինչ է կատարվում նրա արցանի շուրջը, քաղաքապետարանից հետևողականորեն պահանջելու, որ այդտեղ կարգ ու կանոն հաստատի, անտարբերություն ենք ցուցաբերում։ Երբ Կիսանդրին 2018 թվականին տեղադրվեց Ծովակալի անունը կրող փողոցի սկզբնամասում, դեպի պատվանդան տանող անցուղի չկար, չեր նախատեսվել։ Քանդակի հեղինակ Ալբերտ Հարությունյանը մեկ անգամ չի հիշեցրել, որ դա անհրաժեշտություն է, ոչ մի հետևանք։ Երբ ռուսական խաղաղապահ ուժերը մտան Արցախ եւ առիթներ ծաղկեպսակ դնելու Արցանի մոտ, անցուղին կառուցվեց։ Եթե մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը չմոտենար, ով իմանա, մինչև երբ կշարունակվեր արցանի շուրջը տիրող խառնաշփոթը։ Խաղաղապահները անշուշտ ցաղկեպսակ պիտի դնեն ծովակալի կիսանդրու պատվանդանի մոտ։ Հո առևտրականների խիտ շարքերը չէին ճեղքելու մոտենալու համար արցանին կամ ինչ կասեին տեսնելով անապատի վերածված ցաղկանոցը։ Արևտրականների կողմից միջև վերջ չոչնչացված մեկ-մեկ հանդիպող ցանցար թփերը։ Տեսնելը տեսնում են, ինչ են ասում, կարելի է կռահել, բայց որ նույնը հանդուրժվի նաև մայիսի 9-ին առաստաղից վեր ցածկել կլիներ։ Ցույց տալու համար, որ մենք էլ հերոսներին պատվել գիտենք, պիտի բարեկարգ պահենք արցանի շրջակայքը, Արևտրականներից տարածքը հետ գրավելուց հետո բուսաբանական այգու աշխատողները փխրեցրել են տոփանված հողը եւ ծաղկի սացիլներ են տեղադրել։ Այս անգամ մետաղյա ցածր ցանկապատով առանձնացվել է Արցանի 4 բոլորը։ Ամեն օր ոստիկանները հետևում են, որ հանկարծ որևէ մեկը խարիսկ չձգի քարապատ անցուղիներում, ինչու՞ չէ նաև Արցանի մոտ, չնայած բացառվում է, քանի որ հողը դեռ թաց է։ Արևտուր անելիս կանգնելու կամ աթորակ տեղադրելու համար անհարմար Անցած տարի ռուսական խաղապահները Հասան Ուլուբաբ, որի բնակիչները տասնյակ տարիներ առաջ են լքել իրենց ծննդավայրը եւ մամուռից ու հողից մաքրեցին հայրենական մեծ պատերազմում զոհված ուլուբաբցիների հիշատակին կանգնեցված արցանը։ Բարձրաձայն իրենց վրթովմունքն արտահայտեցին, երբ ադրբեջանցի բարբարոսները պղծեցին ավետարանոց գյուղի մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակին նվիրված արցանը։ Միայն երկու օրինակ բերեցի։ Դա էլ բավական է ցույց տալու համար, թե Ռուսաստանում ինչպես են հարգում մարդկանց հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել ընդհանուր հայրենիքը, ԽՍՀՄ ֆաշիզմից փրկելու համար։ Նրանք մեծարում ու պատվում են բոլոր ընկածներին ու ողջերին, անկախ ռուս է, կիրգիզ թե հայ, իսկ մենք մեր հիշողությունը կես դարից այն կողմ չի անցնում։ Աբսուրդ է, Սակայն մենք հիշում ենք, որ հերոս ծովակալի Կիսանդրու շուրջը տիրող հայտարարությունը հարկավոր է սրբել ամենից առաջ այն պատճառով, որ ամոթ է, ռուսները կգան կտեսնեն, եւ ոչ թե ամոթ է, հերոսներ ծնած ժողովրդին վայել չէ անհարգալից վերաբերվել իր մեծերին։ Ստացվում է, ռուսները մեզնից ավելի հայ են։ արժեքներ չունեցող իր արժեքները չգնահատող ժողովրդին հեշտ է ամբողջի վերածել։ Արցանի մոտ արևտուր անողներից շատերը չգիտեն էլ, թե ով է Իսակովը, ինչ ազգության, եթե անգամ գիտեն, ապա նրանց համար առաջնայինը մի կապ սինդրիկը 700 դրամով իրացնելն է։ Իշխանություններն իրենց հանդուրժողականությամբ անուագիորեն քաջալերում են, որ նրանք մտածեն միայն նյութի մասին։ Եթե նմանների առաջին իսկ փորձը կասեցվի, կռվեր, ապա նրանք չիմանալով, թե ով է Իսակովը, կմբռնեին, որ կան դեպքեր, երբ սահման անցնել չի կարելի, անցնելուն պես կկանգնեցնեն ասում են նյութականն է որոշում գիտակցությունը, եթե մարդը քաղցած է, բարձր գաղափարների մասին մտածել չի կարող։ Նախ չեմ կարծում, թե մեր երկրում քաղցած մարդիկ կան, եթե անգամ կան, ապա ոչ բացօթյա ապօրինի առևտուր անողների մեջ։ Երկրորդ, եթե ստամոքսն ավելի կարևոր է, քան արժեքները, բարձր գաղափարները, հայրենիք, ազատություն եւ այլն, ապա Ադրբեջանը ոսկեսարեր է խոստանում իր կազմում Արցախը տեսնելու համար։ Չհամաձայնվենք։ Եթե այսօր ստամոքսով մտածողները քիչ չեն, ուղեղով մտածողները ոչ այնքան շատ, ապա իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքն է, թե գաղափարական, թե սոցիալական, թե օրինապահպանության, թե այլ ճակատներում։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Մայիսինյան տոներին ընթառաջ քաղաքաշինության նախարարության պատվերով Ստեփանագերտի մի շարք փողոցներում փոսալեցման աշխատանքներ են կատարվում։ Մայթերինը չէ, միայն ավտոմեքենաների երթևեկության համար նախատեսված ճանապարհների փոսերն են լցվում։ Բնականաբար այս աշխատանքը ժամանակավոր անհարմարություններ է առաջացնում վարորդների համար։ Շինարարներն աշխատում են եւ ուշ երեկոյան, գիշերային ժամերին, երբ ավտոմեքենաների հոսքը նվազում է։ Սոցիալական ցանցերում որոշ օկտատերեր դժգոհում են այդ կապակցությամբ։ Մեր հանգիստը քունը խանգարում են, ասում են։ Քաղաքաշինության նախարարությունում տարակուսած են եւ ինչ որ չափով նաեւ վիրավորված։ Բանվորին համոզում են աշխատելու ուժամերին, որպեսի եւ գործը արագ ավարտեն եւ ցերեկով երթևեկության համար խոչընդոտներ չստեղծեն եւ դրա դիմաց այդպիսի մեկնաբանություն միայն մեզ մոտ չէ, որ շինարարները գիշերն աշխատում են։ Դա ընդունված պրակտիկա է։ Իսկ երբ որոշ քաղաքացիներ իրենց կտուրից այն կողմ չեն տեսնում, ցավալի է։ Ոչինչ, որ զինվորը գիշերը չի քնում, դիրքն է հսկում։ Պարտավոր է, այո, պարտավոր է արթուն մնալ, իսկ դու դու ոչինչ պարտավոր չես։ Բանվորը պարտավոր չէ գիշերն աշխատել, բայց անում է, քանի որ գիտակցում է, որ դա անհրաժեշտ է ոնց կլինի մարդու հանգիստը 1-2 օր խանգարել են, աշխարհը հոչի կործանվել, նմանները տրտնջալ գիտեն, ոչ մի ճիգ չեն անի, մատը չեն շարժի, կործանումը կանխելու համար։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 6-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։